Gabi, beraz, agatxalde Eta orduan uh, urte astapenian hor uh, badira plenta batzu. Helaraziak izan direnak Europako giza eskubideen aldeko ausite eta beste behin funtsian uh, hor aipatzen dira Frantziako presondegietan diren baldintza eta baldintza txarraka eh, behin baino right. Bai. gehiagotan eh, zitegi horrek ere bere uarrak eta eh, kondenak ere eman zituen frantses estaduari beste behin baldintza huriek dira azpi marratuak eta OIP ere demoran hortan parte hartu baituzu ere ohar eh, frango egin ditu presondegi hori buruz Bai, bada um, urte guziz OIPkoak eta edo zuzenki edo sustenguz preso batzuk E, plenta hanitz uh, pausatzen dute uh, estado mailan baita ere Europako auzitegiaren uh, aintzinean, eta uh, kasik uh, aldi Frantzia kondenatua da, argi da badira gauza hainitz, azpimarratuak direnak, eskaz hainitz eta e, kasik hor diren e, eta tratamenduak eh, giza eskubideen kontra joiten direla. Lehen lehenik hain dena populazio gehiagizkoa dela, hor kasik doblea presondegi horrek duen kapazitetea baino. Bai, uh, hor dira sifreak biztan eta sifreak jadanik uh, argiak dira, bainan sifren uh, gilean uh, behar da, uh, zer diren uh, bizi egoera horiek eta uh, egunerokoan, egunerokoan uh, zenbat milaka preso, eh, gizontai mazte, bizitzen duten bizi egoera bat uh, uh, anormala, anormala, eien uh, duintasunea uh, respetatua, respetatu gabe, eta biztanda hor uh, uh, Europako uh, auzitegia uh, eh, azpimagatu du hori aski argiki, baina nik erranen dut, ez da lehen aldia, ez lehen aldia eta zoritxarrez pentsatzen dut, ez dela ere azken aldia izanen, ze eta uh, kondenak uh, badute, frantzese estadokoak, uh, pagatzen dute uh, behar diren gauzak, bon, plentak idabazi dutenak, preso batzuk uh, idabesten dutenean uh, lortzen dute diru piskat estado, estado baina, bon, badakigu uh, eh, estatuaren uh, eh, xosa, gure xosa dela eta ez uh, uh, ministroen uh, xosa. Beraz, uh, argieraiteko uh, kondenatuak dira, bai, izan dira, dira eta izanen dira, baina ez ni seur gauzak fite direla. Eta uh, eran ere, uh, frantzese estatua, uh, baduela mi puntan beti arrapostu bera, erraiteko gauzak eh, aldatuko direla, da uh, presondegi berriak uh, eraikiko dutela askifite. Eta egia da, elduden egunetan, uh, Frantziako presidenta, uh, ar, uh, dienden aintzinean, uh, presentatuko du zer den bere proiektua justiziari frantzian, eta uh, proiektu hortan biztana mizatuko da uh, presondegiaz eta badakigu uh, eh, eranen duela amar mila edo amabost mila leku berri uh, eh, ikiko dutela fran, frantzian, baina badakigu, eh, uh, hortan uh, historioa, eh, historioa da leku, lekuko, uh, olako metodo bat ez duela ezer aldatzen azkenian, eta uh, presondegi berri bat muntatua denean, berriz uh, betea da, eta berriz gehiesko jende sobera bada eta betiko problema agertuko da. Horten, ikusten eh, dugu presondegietako populazioa beti goiti duala eta egiten duzun bezala hori ez dela bidea. Badira alternatiba batzu, badira beste egin molde batzu ere Europan? Bai, beste herri batzutan eta Europako iparean bereziki eh, herri batzuk a, eh, a, ari dira eh, eta askarki eh, a, a, presoan kopurua eta a, herri batean, ez niz soa horretzen bere izena, zain, ipareko a, herri batean esten dute, esten dute presoan degiak. Hori erraiteko nahi badute, eh, a, politiko responsable gizon horiek edo emazte horiek uh, esten aldute presondegiak eta ez du eran nahi presondegiak uh, etxiz kampuan eh, hilketa edo ebats, ebas, uh, gehiago izanen direla hori eh, argi da ere eh, baina uh, gaur egun herri batzutan uh, autatu dute batzuk egitea, baina eh, kondena, jenen eh, uh, dut komien artean, uh, xanuak, eh? ez kondenak hausten duten jendea, baina uh, berriz xutik emaiten duten jendea. Eta zoritxarrez, frantzian ez gira ono kultura hortan, eta hortik biziki urun gira. Mhm. Eh, OIP eta funtsian presondegien egoera azkriñatuak diren elkarteek eta zer dute jokamoldea nola egiten alda preseski bide horren alda arazteko? Ah, gauzak eh, eh, argi dira behar da uh, nahikeri politiko bat, eh? Zeta baduku uh, anitz, baditugu etxemplu anitz, estudio anitz, eh, frantzian eta uh, beste herrietan uh, lan eh, anitz eginak izan dira, universitatetan, uh, eh, dena dakigu. Dena dakigu ze martxatzen den eta ze ez den martxa. Uh, eta memento batez, uh, de, deliberatu beharko da, uh, be, zerbait uh, aldatzea eta uh, askarki aldatzea. Uh, beraz, uh, arrazoin duzu, OIP, baina ere sindikada magistratur, uh, LDH eta orako elkartean itz, uh, erraiten dute, guai dela mementoa gauzak uh, radikalki uh, aldatzeko. E, Baina hori da euh, politikoen eskutan. Eiek ukan behar dute uh, um, euh, auto horiek egiteko eta bereziki gauzak esplikatzeko argiki. Zeta uh, uh, um, erria jendeak, e, egia e, da jendea uh, gehienak erraiten dute, baba behar dira presionegi gehiago eta uh, eh, geizkile horiek eh, presion joan eta uh, igorri eta lusaz, baina espikatzen mani dugu. untxa, argiki, uh, obek, o, obeki egiten aldugula gauzak gaur egun eta obeki prestatu gure gizartearen etorkizuna, jendea gehienak ulertuko dute. Baina, hortakoz, ebe, gizon eta emazte politikoak, be, nunbait, indar bat eman behar dute hori egiteko. Gabriel Mueska, beraz, mil esker, zure lekukotasuna emaiteagatik, eta pentsatzen dut, oraino gai hori main gainean izanen eh, dugula maleruski, ondoko hilabete eta urteetan. Mil esker, bestaldi bat arte.